E aí rapaziada, a mina me deu fora, me esnobou, até me chamou de feio. E eu pensando que ela era tudo isso, mas quando eu fui puxar o fundamento. <laughs> Perfume de amostra grátis, corrente da 25 Pé tamanho 37 no sapato 35 Pegou roupa emprestada, cuidado pra não rasgar Vai tomar sermão da amiga se devolver sem lavar Sai de casa 9 horas, bomba amiga 9 20 Vai chegar entre as 200 que vai poder entrar VIP Entra no busão lotado com bilhete saldo zero 71 no cobrador que não pegou o cartão certo Mas pra ela o golpe é certo Só porque tem bunda grande E o bucó da boi pra ela e nunca ganha o telefone Desce um ponto antes do baile Pega um Uber pra chegar Gastou o dinheiro do leite só pra querer se amostrar Já rendeu por segurança Por isso não pega fila E pra entrar no camarote seu contato não acredita Não tem dinheiro banheiro pro drink, bebe água do banheiro. E se eu te pegar no pulo, eu vou espalhar pro baile inteiro. Quer pagar de patricinha, mas os kits é emprestado. Vai sapé de barro, vai sapé de barro De tanto ser mercenário, xerecard tá berrado Vai sapé de barro, vai sapé de barro Quer pagar de patricinha, mas os kits é emprestado Vai sapé de barro, vai sapé de barro De tanto ser mercenário, xerecard tá berrado Vai sapé de barro, vai sapé de barro de amostra grátis Corrente da 25 Pé tamanho 37 no sapato 35 Pegou roupa emprestada Cuidado pra não rasgar Vai tomar sermão da amiga Se devolver sem lavar Sai de casa 9 horas Tromba amiga 9 e 20 Pra chegar entre as 200 Que vai poder entrar VIP Entra no busão lotado com bilhete saldo zero 71 no cobrador que não pegou o cartão certo Mas pra ela o golpe é certo Só porque tem bunda grande E o bocó da boi pra ela e nunca ganha o telefone Desce um ponto antes do baile Pega um Uber pra chegar Gastou o dinheiro do leite só pra querer se amostrar Já rendeu por segurança Por isso não pega fila E pra entrar no camarote seu contato não acredita Não tem dinheiro banheiro drink, bebe água do banheiro. E se eu te pegar no pulo, eu vou espalhar pro baile inteiro. Quer pagar de patricinha, mas os que te é emprestado. Vai sapé de barro, vai sapé de barro. De tanto ser mercenário, xerecard tá berrado. Vai sapé de barro, vai só pé de barro. Quer pagar de patricinha, mas os que te é emprestado. Vai sapé de barro, vai sapé de barro. De tanto ser mercenário cenário, xerecard tá berrado Vai sapé de barro, vai sapé de barro E aí, cachorro? É menor, tipo, não pode. Oi, neném. E aí, Tranquilo? Sabe? É louco, tô brabo, pai. Por que, cachorro? O que, foi? Sabe aquela mulher de verde que tava aqui, ó? Você é aquela gatona? Tá olhando pra mim toda hora, dando risadinha, pá, mano. Ah, Patricia. Tô ligado, tô ligado. Eu fui chegar nela, pai, tava deu fora de mim, você Você é louco, ah, essa menina é tá quebrada, pai. Tá quebrada? É, cuzão. Então, e eu não queria falar, mas já falaram, mano, Minha boca não é baú e nunca foi. É pé de bala, não é, Lelê? É, é pé de bala? É pé de bala,